Unon eh, guzioi maiatza kogeita bederatzi ditu gaurko honetan, aste artea da eta berriozari irretiaren sintonian zaudete hau berrion albistegia da. Une honetan amairu graduko temperatura daukagu berrio zarren, e, eh, temperaturek gora eginen dute egunean zehar, hogeita bosten graduak e, lortu arte, baina badirudi egunean zehar euria egiteko arriskua ere badagoela. Eta beti bezala, Nafarroako kontuekin hasiera emanen eh, diogu gure albistegiari murrizketak e, eh, mozketako beto esan da ezarriko dituzte Nafarroan, naiz eta txosten batek hauzitan jarri. Ezkuntzako murrizketak hauzitan jarri ditu Nafarroako parlamentuaren txosten batek. Adirazi du Espainiako gobernuaren dekretuak urratu egiten dituela Nafarroako gobernuaren eskumenak. Maisu maistren lanorduak antolatzeari eta ordezkapenak egiteko moduari buruzko eskumenak dagozkioi Iruñeko gobernuari eta Madrilek arautu nahi ditu eskola ordu gehiago jarriz eta ordezkapenak atzeratuz. Jose Iribas Nafarroako hezkuntza kontseilariak ordea argi erantzun du murrizketak egin egingo dituzela. Elegite bat jarrita ere. Parlamentuko zerbitzu juridikoek egindako txostenaren berri izan da murrizketen dekretuaren aurka elegitea jartzeko eskatu diote PSNek, Nafarroa Baik, Bilduk eta Ezkerrak gobernuari. Aurrera biderik ez du eman ordea UPNek eta arekin bat egin du alderdi popularrak beste txosten bat eskatuko dute oraingoa eskola kontseiluari. Hala ere, iribasek aurreratu du murrizketak ezarri eginen dituztela eta konparaketa hau egin du. Legeak bete egin behar dira isunak pagatu bezala bezala elegitea jarrita ere. Atzera egiteko asmorik ez du beraz eta gaur beste lanuzte bati egin beharko dio aurre iribasek joan den aste artean egindakoak jarraipen zabala izan zuela onartu zuen gobernuak, baina berean segitu du iribasek sindikatuen aurka ere egin zuen eta esan zuen batzuk erabat lotuta daudela talde abertzaleekin eta ezinezkoa dela hurbilketa txikienik ere egitea haiekin. Gaurko mobilizazioetan parte hartzera deitu dute ikasle abertzale sindikalek protestetan izaten ari den batasuna goraipatu dute. Sindikatuaren adostasunarekin eta ikasleen zein gurasoen elkarteen babesarekin eginen dute gaurko protesta ere gutxieneko zerbitzuak izanen dira, eskoletan hiru langiletik bat joanen da lanera eta institutuetan lautik bat manifestazioa dute irunean eguerdian autobus geltokian hasita gaurkoa, dena den ez da aste honetako greba bakarra. Etzi, sektore publiko guztirako deia egina dute Nafarroan, sindikatuen arabera, iruñeko gobernuak 2000 langile publiko baino gehiago bota nahi dutu kalera urtea amaitu aurretik, erdiak inguru ezkuntzan eta gobernuak dio ez direla hainbeste, baina ez du inolako zenbakirik eman. Eta Nafarroako kontuekin eh, jarra ituz, eh, aipatuko dugu Nafarroa bizirik taldearen prentsaurriko bat debekatu duela Espainiako Kongresuko maiak. Espainiako Kongresuko erakunde honek maiak, PP alderdiaren boto esker, Nafarroa bizirik taldea bia, er, e, parlamentuko areto batean ematekoa zen prentsaurriko bat debekatu du. Maiko bederatzik ideetatik sortzi azaldu dira euren batzarrera. E, bostek, alderdi popularrekoak denak, debekuaren alde bozkatu zuten, pesoeko irurek ez dute zuten botorik eman, eta ziuko ordezkaria etzen azaldu. Nafarroa bizirikek iragarri zuen gaur kongresuko atarira joanen dela, amabi terdiak eh, pasatxo kesa azaltzera. Nafarroako konkistaren mendeurrenean, eh, mila bosteun da amabi, bimila eta amabi Nafarroa bizirik elkarteak, gaur, eh, atzo eta gaur bi itzaldi eskaintzekoa zen Madrilen, Ateneoan eta Euskaletxean. Eta era berean, kongresuan amaiur, EAJ eta geroa bai parlamentu taldeekin topaketa bat egin eta prentsaurroko bat eskaini nahi zuten. Ekitaldi horren eh, arira, Diario de Navarra egunkariak lehengo astean zioen Nafarroa bizirikeko kideen artean Angel Rekalde eta kokide izandakoa zegoela. UPN kondoren kongresuko maiari eskatu zion ekitaldia debekatzeko eta kantolatu zuelako. Gero Pepe etorri zen Alfonso Alonso parlamentarioak Jesus Posada kongresuko presidenteari eskatu zion, hitzaldi horri emandako baimena atzera bota eta debekatu zezala. Alderdi Popularriaren eskaera jaso ostean, posadak hauzia aztertzeko mailaren presazko bilkura batera deitu zuen eta hause izan da erabakia. Nafarroa bizirik taldearen kongresuko ekimena baimentzeko eskaera, Xavier Mikel Errikondoa maiurriko diputatuak egin zuen, baina EAJak e, e zein geroa baik ere babestu zuten. Zelia Villalobos, Alderdi Popularreko maiko kideak esan zuen ekitaldi hori ez dela amaiurren barne mailako kontu bat eta horregatik eman zutela debekua. Eta oraingo honetan berrio zarrera urbilduko gara, e, bertoko albisteak e, aipagai izanen ditugu oraingoan, eta aipatuko dugu besteak beste bihar bertan e, udal batzaren oiko osoko bilkura eginen dutela. E, maiatzaren hogeita marrean, beraz, e, eginen dute, oiden e, bezala, hilabeteko azken aste azkenean, arratsaldeko sei terdietan. Eta hainbat e, puntu interesgarri aipatuko dituzte, lehenbizikoa, Iñaki Bernal e, ezkerrako zinegotzi berriak kargua hartuko du, zinegotzi kargua zeiabetuko da e, osoko bilkura honetan, eta horrez gainera, hainbat mozio ez eztabaidatuko dira, besteak beste izquierda ezkerriak aurkeztutako mozio bat bardeetako tiro poligonoaren desegiteari buruzkoa, baita mendialdea bi eskolak aurkeztutako mozio bat murrizketei buruzkoa eta kalitatzezko eskola publikoaren aldekoa, E, baita bildu daltaldeak aurkeztutako mozio bat ere, bateragune hauziari buruz izandako azken e, e pai erabakiarekin, lotutako adirazpen instituzionalari buruzkoa, Nafarroa bai eta bildu udaltaldeek aurkezutako beste mozio bat, Eliza Katolikoari dagozkion zenbatekoak eta ordainketak ezartzen dituzten estatuko aurrekuntu orokorrei buruzkoa eta bukatzeko azken mozio bat, oraingo honetan UPN, PSN eta Alderdi Popularrak eh, aurkeztuta, Francisco Casanova musika eskolari buruzkoa. Eta zuzen eh, musika eskolan izena eman nahi dutenek, hemendik gutxira izanen dute aukera. Eh, eh, aipatu behar dugu, adibidez, ba, gaur egun ikasle direnek aukera dutela egunotan, e, urringo ikasturterako matrikula egiteko, maiatzaren hogeita marrera bitartean egin ahal izanen dute, hau da, gaur eta bihar dute aukera, gaur egun ikasle diren hoiek urringo ikasturterako ere izena emateko. Epe hori amaituta, ikasle berrien txanda izanen da, ekainaren lau lautik zortzira bitartean eta matrikula egiteko orduak goizeko amaiketatik ordu batetara izanen da goizez eta arriatxaldez eh, lauetatik zortzietara. Lau urtetik hasita eta adin mugarik gabe ikasi alizateko aukera eskaintzen du eskolak, lau urterekin ziklo berezi bat egiten hasten dira neskamutikoak eta zortzi urtetik aurrera plan nagusia hasten dute, plan nagusi horrek zortzi maila hartzen ditu. Eta aurreak aipatu lan aurrentzako aur eh, hiri e, antolatu ditu berriozarko udalak eh, uda honetarako. 2000 eta 2000 eta urten eh, artean jaiotako aurrei zuzendua dago. Eta munduko altxorreak hoien bila etorri nahi izenburua dauka. Honen helburua ba, e, uda aurrek ikasteko eta jolasteko aukera izatea da. Eta programak kanpoko kanpoko zein barruko jarduerak eskainiko ditu horrelako lanetan aritutako begiraleek gidatuta. Udaleku hauek abuztuaren seian hasiko dira eta abuztuaren hogeita balauan amaitu e, ba, e, goizeko bederatzietatik ordu bietara eginen da, e, astelenetik e, ostiralera eta taldeak Euskaraz zein gaztelaniaz antolatuko dira. Izen ematea, ekainaren zazpitik amabostera bitartean eginen da, 0 amabi telefono zenbakira deituz eta argibide gehiago behar izan ez gero edo zerbait e, proposatu nahi baduzue, kultur zerbitzura deidezakezue kultura abildua berriozar.es elbide elektronikoan edota telefonoz bederatzi lauzortzi iruzero bat batsei bostsei, telefono zenbakian bederatzi lau sortzi, iruzero batsei bostsei. Beste ekimen eta proposamenak ere aipatuko ditugu besteak besteen gaztelekuak e, eh, berrio zarko udaleko gazte zerbitzuak antolatu duen udako gazte kanpaldia. Ekainaren hogeita bostetik hogeita zortzira bitartean eginen dena riba deseian asturia zen. Amairu eta amasei urte bitarteko gazte izuzen dago eta hainbat ekimen antolatu dituzte e, ba, seia ibaia kanoetan jeistea eh, eta bestelako jarduerak ere. Eunda marre euro euroko prezioa dauka, sei eune, se, barkatu, irurogei euro e, ordain du behar dira izena ematerakoan, eta beste berrogei tamar, kanpaldia baino, astebete lehenago guztira, eunda amar euro. Eta izena emateko, gaztelekuan bertan egin dezakezue, kainaren amarra bitartean, edo eta telefono zenbaki bat ere luzatu digute, argibide gehiago jasona izan ez gero, sei bat zazpi, zazpi irulau, zero, bi, sei bat zazpi, zazpi irulau 0 sei Datorren astean ere, gaur zortzi, a, ekainak bost, arretxaleko zortzietan, mila bosteun da amabiko konkistari buruzko hitzaldi bat izanen da, zuloalai elkartean, aurreko batean Fermintxo Sánchezek Euskaraz eskaini zuen e, hitzaldi hau, eta oraingo honetan, e, eta arrakasta ikusitan gaztelaniaz ere ematea erabaki dute, beraz, Fermintxo Sánchezen e, hitzaldi kontakizuna, mm, konkistaren ekainaren bosteungarren eh, urte urrenaren eh, karira, ekainaren bostean asteartearekin arratsaleko zortzietan zuloalai elkartean. Eta datozen asteetako ba, proposamenei eta ekimenei buruz hitz egiten ari garela ezin aipatu gabe utzi irrati honek berriozari irratiak eguzki plaza elkartearekin batera antolatutako ikastaroa irrati ikastaro bat irratsaio bat egiten ikasi nahi duen orori zuzendua ez da beharrezkoa aurretiazko ikasketarik edo titulurik edo esperientziarik edukitzea gogoak izatearekin nahikoa da izena emateko eta horretarako email bat besterik ez duzue bidali behar berriozari irretia abildua gemail.com elbide elektronikora berriozari irretia abildua gemail.com ekainaren amairura bitartean duzue EPA izena emateko eta ikastaroaren alde teorikoa ekainaren amabostean eta amaseian eginen da. Eta eskuartean ditugun afarruako lau bider lau sokatira txapelketako emaitzak azken saioa iragan e, igandean jokatu zen betelun eta oso albiste onak oso emaitza onak erdietsi dituzte berriozarko ordezkariek berriozarko taldea txapelduna izan zen gizonezkoen txapelketan iru, iru, irureun kiloko txapelketan bigarren amaiur, irugarren ibardin, laugarren basaburua bosgarren imotz, seigarren eh, txantrea eta zazpigarren BKE berrio zartarriak hauek ere. Eh, eh, e, kadeten txapelketan, e, txapeldunak BKE berrio zarko taldea izan da ere, bigarren txantrea, irugarren andramari eta laugarren berrio zar, eta emazku, emakumezkoen txapelketari dagokionez, e, iru, irugarren izan da berrio zarko taldea, txapeldunak sakandarrak izan dira eta bigarrenak basaburua imotz beraz zorionik beroenak berriozarko kirolariei, txapelketa chapelketa erdi etzi baitute bai gizonezkoen mailan baita kadeten mailan ere zorionak. Hauz izan da dena gaurko albiste emankizunari dagokionez informazio gehiago urrengo orduetan eh, berriozari irretian FMko eun puntu sortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. puntu neten.